Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Evet kardeşlerim, imanla ilgili kayıtların beşincisi sadık, sahih ve samimi bir imanın faydaları ve meyveleri getireceği neticeler nelerdir? Sahih ve samimi bir imanın faydaları hem dünyada hem de ahirette çok değerli, güzel ve faydalı semereleri vardır. Dünya hayatında kalbe huzur, ruha sükunet verir, kadere razı kılar. Kulu kalplerin hastalıklarından ve şeytanın vesvesesinden korur. Dünya musibetlerine, sıkıntılarına ve fitnelerine karşı kul sadece sadık iman ile sabredebilir. Ahiret hayatındaki faydaları ve semerelerine gelince sadık yani sahih ve samimi içten bir iman kabirdeki yalnızlıkta ve kıyamet gününün korkularına karşı bir emniyet ve kurtuluştur. Kul Allah'ın rızasına, ebedilik cennetine, güzel meskenlere ve daimi mutluluğa sadece sadık iman ile nail olur. Müminlerin dünya hayatındaki mükafatları hakkında Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Men amele salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum bi ahseni ma ya'melun. Erkek veya kadın mümin olarak her kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve onların mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz buyuruyor Allahu Teala Nahil suresi 97. ayette. Bir başka ayette de Meryem suresi 76. ayet şöyle buyuruyor Allahu Teala ve yezidullahu allazine ihtedev huda vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun meradda. Allah hidayet bulan, doğru yolda gidenlerin hidayetini artırır. El baqiyatu salihatu. Kalıcı salih işler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlıdır hem de akıbetçe daha iyidir. Müminlerin ölümleri esnasında ve kabirdeki mükafatları hakkında ise Allahu Teala şöyle buyurmakta. Yusebbitullahu allazina amenu bil kavli sabiti fil hayati dunya ve fil ahireh ve yudillullahu zalimine ve yef'alullahu ma yasha. Allahu Teala sağlam iman sahiplerini sabit bir söz ile hem dünya hayatında hem de ahirette sebatkar kılar. Zalimleri ise Allah saptırır ki Allah dilediğini yapar buyurmakta. İbrahim suresi 27. ayette. Sadık iman sahibi müminlerin kıyamet anında karşılaşacağı mükafat hakkında ise Allahu Teala şöyle buyurmakta. فَبَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَبْرَةً وَسُرُورًا İşte o yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger, korur ve onların yüzlerine parlaklık, gönüllerine ise sevinç verir. İnsan suresi 11. ayette geldi üzere. Ahirette hesap anında hesap verirken müminlere verilecek mükafat hakkında ise Allahu Teala Ankebut suresi 7. ayette şöyle buyurmakta. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip de salih amel işleyenlerin geçmiş kötülüklerini elbette biz örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Ahirette hesap verdikten sonra sadık iman sahibi, mümin kimselere verilecek mükafat hakkında ise Allahu Teala Bakara suresinde şöyle buyurmakta. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennatin tecri min tahtihel enhar. Kullema rizqu minha min semeratir rizqan kalu hazellezî rızıkna min qabl ve utu bihi muteşabiha ve lehum fiha ezvacun mutahheratu ve hum fiha halidun. İman edip güzel iş yapanlara, salih ameller işleyenlere müjde ver. Onları müjdele. Şöyle ki onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse bu daha önce de yani dünyadayken yediğimiz şey derler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Mutaffifin suresi 26. ayette ise şöyle buyurmakta. Hitamuhu misk ve fi zalike fel yetenafisil mütenafisun. Onun sonu misktir. İşte yarışanlar bundan yarışsınlar. Evet kardeşlerim, imanın çok büyük faydaları ve semereleri, meyveleri vardır demiştik. Onların en büyüklerinden bazıları şunlardır. Birincisi sadık yani sahih ve samimi bir iman sahibi olan kimse Allahu Teala'nın dostluğuna eren bahtiyar kimsedir. Müminin dünya ve ahirette nail olduğu imanın en büyük semerelerinden karşılıklanan birisi budur. Evet bu Allah'ın halis dostluğudur. Yardımıdır, desteğidir, hidayetidir, Duasının icabetidir. Bu mertebeye ve büyük mükafatı ancak imanın hakikatlerini yaşayanlar ve peşinden salih amel işleyenler nail olur. Allahu Teala bu usta şöyle buyurmakta. Bakara suresi 257. ayette. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulümat ilen-nur vellezine keferu evliyahumut tağutu yuhricunehum minen-nur ilen-zulümat ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Allah iman edenlerin dostudur, velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağutturlar. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemlik kimselerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Gene Allahu Teala Yunus suresi 62 ve 63. ayetlerde şöyle buyurmakta. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettakun. İyi bilin ki Allah'ın velilerine, dost edindiği kimselere bir korku yoktur ve onlar hüzünlenmezler. Ki onlar Allah'ın dostları iman eden ve sakınan kimselerdir. Alimran suresi 68. ayette ise İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'uh ve hâden nebiyyü vellezine amenu vallahu aliyyül müminin buyurmakta Allahu Teala. Muhakkak ki insanların İbrahim'e en evla olanları, en yakın olanları ona uyanlar şu peygamber yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenlerdir ki Allah müminlerin dostudur. Vallahu veliyyül müminin. Allah müminlerin dostudur. Câsiye suresi 19. ayette ise bu manada şöyle buyurmakta. İnnehum ley yugnu anke minallahi şey'a ve innez zalimine ba'duhum evliya ba'd vallahu veliyyul muttaqin. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda veremezler. Doğrusu zalim kimseler birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah da takva sahiplerinin, sakınanların dostudur. Allahu Teala bizlere dünyada dost edindiği veli kullarından kısmı Azze ve Celle. Sadık, samimi içten iman sahiplerinin göreceği ikinci semere Allahu Teala'nın rızasına nail olmaktır. Kardeşlerim, Allah'ın rızasına eren kimse büyük bir başarıyı elde etmiş demektir. Allahu Teala bu hususta Ali İmran suresinde 15. ayette şöyle buyurmakta. Kul e unebbiukum bi hayrin min zalikum لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Resulüm de ki size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rablerinin katında içinden ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üzerinde ise Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Tevbe suresi 21. ayette ise şöyle buyurmakta. Rabbimiz Tebarek ve Teala Yübeşşiruhum Rabbuhum bir rahmetin minhu ve rıdvanem ve cennatin lehum fiha naimun mukim.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 Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Ayetlerde açıkça beyan edildiği gibi Allahu Teala iman eden ve sakınan salih amel sahibi kullarına razı olmakla büyük bir lütufta bulunmakta olduğunu beyan etmektedir. Sadık imanın faydaları ve semerelerinden üçüncüsü de bu iman sahiplerinden Allahu Teala dünyada da ahirette de razı olur. Allahu Teala yüce kitabında bu mübarek ümmetin selefinden yani öncülerinden, önde gidenlerden razı olduğunu haber vermektedir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve kıyamete kadar en güzel şekilde onların izinden giden, amel eden, takva sahibi sadık müminlerdir. Allahu Teala onlar hakkında gene Tevbe suresi 100. ayette şöyle buyurmakta. والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olan uyanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları tabanından, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Fetih suresi 18. ayette şöyle buyurmakta. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا Yemin olsun ki o ağacın altında beyat verilen o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur.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 Bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanım budur. Gene bu hususa işaret edecek tarzda Mücadele suresi 22. ayette ise şöyle buyurmakta Rabbimiz Tebareke ve Teala La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahire yuvaddune men haddallaha ve rasulehu velev kanu abâehum ev ebnâehum ev ihvanehum ev aşiretehum. Ulaike ketebe fi kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi ruhim minh ve yudhiluhum cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha radıyallahu anhum ve radu anh ulaike hizbullah ela inne hizballahi humul muflihun Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah imanı yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada onlar ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında, hizminde olanlardır. İyi bilin ki kurtuluş erecek olanlar da sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Beyne suresi 7. ve 8. ayetlerde ise şöyle buyurmakta Allahu Teala: "İnnellezine amenu ve amilus salihati Ulâkehum hayrul beriyye. Şüphesiz ki iman edenler ve salih amel işleyenler var ya onlar mahlukatın en hayırlarıdır. Cezauhum inde rabbihim cennat adnin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda radıyallahu anhum ve radu an. zâlike limen haşiye rabbe. Onların Rableri katındaki mükafatları altından ırmaklar akan içinde devamlı kalacakları adın cennetlerdir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte bu söyleyenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösteren, ondan haşyet eden kimseler içindir. Hadid suresi 20. ayette ise şöyle buyurmakta. اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ هُتَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Bilin ki dünya hayat ancak ve ancak bir oyun ve eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir dünya hayatı ki yağmurun bitirdiği ziraatçıların hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çer çöp olur gider. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayat aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Bu hususa işaret edecek tarzda Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de gelen bir hadise şöyle buyurmakta. Şüphesiz ki Allahu Teala cennet ehline şöyle seslenir. Ey cennet halkı derler ki bunun üzerine Ey Rabbimiz buyur. Hayır senin elindedir. Buyur. Buyurur ki Allahu Teala razı oldunuz mu? Derler ki bize ne oluyor da razı olmayalım. Sen bizlere mahlukatından hiç kimseye vermediğin şeyleri verdin. Bunun üzerine Allahu Teala buyurur ki ben size ondan daha faziletli, daha üstün bir şey vereceğim. Derler ki müminler ya Rabbi, ey Rabbim bu bize verdiğin şeylerin daha faziletli, daha üstün ne olabilir ki? Hangi şeydir ki Buyurun ki Allahu Teala size benim rızam vacip oldu. Artık bundan sonra size ebediyen kızmayacağım, öfkelenmeyeceğim. Yine İmam Müslim'in sahihinde gelen bir hadis-i şerifte ise gene Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Şüphesiz ki Allah bir şeyler yiyip de o yemeğin üzerine hamd eden kulundan razı olur. Ve aynı şekilde Allah bir şeyler içip de o içtiği şey üzerine hamd eden kimseden de razı olur. Evet kardeşlerim açıkça beyan edildiği üzere Allahu Teala'nın velayetini, veliliğini kazanan sadık iman sahiplerinden Allah hem dünyada razı, onlara güzel bir hayat yaşamayı vaat ediyor. Hem de ahirette razı, onlara ahiretin en güzel karşılıklarını sunuyor, ikramda bulunuyor. Yarışanlar bunda yarışması gerekir. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ buyuruyor Allahu Teala. İşte yarışanlar bunda yarışsın. Allahu Teala bizleri bu hususlara yarışan ve bu yarışı kazanan kullarına etsin Azze ve Celle. Bundan sonraki ses kaydına inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekûlu gavli hâdâ estağfirullahil azîme li ve lekum ve lisairil mü'minîn. Subhanekallâhumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.